الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يوم جيب وتر رمضان hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da talatin da tara wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan ne a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya kuma cikin tafsirin suratul bakara za mu tashi aya ta ɗari biyu da arba'in da uku alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim أعوذ بالله من الله الرجيم بسم الله الرحمن الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم قلوب حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية الله سبحانه وتعالى أولنا آية yana mana bayani wasu daga cikin banu Isra'ila a waɗanda Allah subhanahu wataala yake fari alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim shin baka ga waɗannan mutanen wanda suka fita daga gidajensu wahum qulufun kuma suna dubbai wato mutane masu yawa hadar al saboda tsoron mutuwa fa qala lahum Allah mutu sai Allah subhanahu ya ce musu ku mutu kuma ahyahum sai Allah subhanahu wataala bayan nan ya raya ku inna Allah la du fadlin 'ala an-nas lalle Allah subhanahu mai falala ne ga mutane walakin aktharan nas la yashkurun sai dai masu yawan mutane basu su da godiya a ah, mun kai bayani kaɗan ajiya akan wannan ayar da munasabarsa watan abin da zamu bukaci mu ƙara jan hankali zuwa gare shi Allah subhanahu wataala nan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi alamtar ko da ke malamai to da dama suna bayanin wannan watan suna bayanin cewa abin da ake nufi da shi a ah, alamtar irin wannan watan kaman ana so a tabbatar da magana ne da cikin baka gani ba amma hakikanin abin da ke nan shi Allah subhanahu wataala yana son mu'mini idan Allah subhanahu wataala ya bada shaida to mu'mini yayi kamar a gaban shi akai in Allah ya ce an yi to ka zama kamar a gaban ka akai to ba kamar a gaban ka akai ba ka yarda da fadin Allah akan fadin sa kafiyar ji da fadin Allah akan abin da kai ka ganin ka cikin ka saboda ga Allah ba ta laifin maka alam tara ai saboda kin da kin cikin na fada to ka gani ina fatan mun kai ka saboda ga Allah ba da laifin alam tara to ba ka ga mutane da ba a gaban mu yi ba ba a zamanin mu akai ba amma dai kin da Allah ya fada to mun gani ce da ya Allah kin da ka gani ka tabbatar to mun gani ne إلى الذين خرجوا من ديارهم ba da na mutane ne wanda suka fita daga gidajensu saboda tsoron mutuwa malamai sun yi maganganu da yawa wasu ka ce sun fita ne saboda sun ji labarin an kawo masu hari a kawo masu hari na yaki da haka je suka ji tsoro sai suka bar gari shi kuma a ka'ida larabawa suna cewa idan mutane suka kai kubbai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idan mutane suka kai kubbai to koro baya ba ba a cin nasara a kan ku saboda yawa da da bai kamata ku gudu don koro ah sai ba wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa la yuzam sa'atar aikin min kullu wato mutane idan suka kai dubu goma sha biyu to ba a cewa an ci nasara a kan su saboda karancin yawa to amma dai abin da ake nufi saboda a da lissafin mutanen larabawa a wannan lokacin daga dubbai ya kare da kai miliyoyi ba wato mafi yawan abu shi ne ake mafi dubu ko dubbai to dan haka ana magana dai idan mutane suna da yawa da yawa to ala kulli halin وانا من فسر ابن عباس عبد الله بن عباس زمان القران رضي الله عنهما يا ذاك عن سوء ابا وجا ان اذكروا بها ان نوبان يتوقع ضروري ان نوبان يتوقع مثالنا كما هو كيف تجد قورو كيف تجد مثالنا هذه كما تقول غيره in gargace Allah Allah sai kullu ina fadi akan annoba to wannan wannan sai ne na مطانين تهتم بالإسرائيل فإلى وقاء بأرض وأنتم فيها فلا تخذوا منها وإلى وقاء بأرض لكم فيها فلا آه، فلا تهتم فيها وما الله قال قل إنك أن يبنى وإن كل النوع أزاد عن إذا حلب أصلاف لا يعجب تدوه ثم جبال كان هما أزاما مكاين إذن هل يفعل أجري سنة إن جنس وفرك السرع جنس كذولا إذن هو بعد أجري wannan yana cikin mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da likitan sai da Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama in wancan lokacin ya sanar da mu cewa ashe idan annoba ya faru to zai mutum ya dauki wani abu na kwayan cutan wannan annobai in yana cikin wajen saboda haka idan ya fita zai zama dalilin ya duwan wannan annoban zuwa wasu wurare wanda a bai sai ba sai ka ga ka ce to sai a kullai waɗanda suke riga suke cikin wannan wata da a wasu lokacin babu hanyoyi na gwada jini da hanyoyin magani da zakafi da sauransu da dai irin wannan za a rasa ba na wannan lokacin da ga zai zama wata musiba ce suka faru da kai a waje kar ka tashi ka ɗauki wannan musiban dan kokarin gudu ka je ka kai shi kai ma wajen da Allah subhanahu wataala bai kai ba shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake yi amma ba yana nufin cewa ko da an tabbatar mutum yana lafiya kamar yanzu a zamanin mu za a yi amfani da wasu hanyoyi na cikin da sanin lafiyar mutane ko an tabbatar mutum yana lafiya a ce a'a ba za a fitar da shi ba saboda a garin ne a barka haji ma annoban da wasu suke a'a ba abin da ake ciki ba kenan idan za mu kalli cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ka sai ma kuma Allah ya kara masa yadda akwai ruwayi da yawa amma a ruwayi المحاسن ah, kamar yadda muka gani a sai ta Abu da ibn jarra yana zauna a can inda nan ne Siriya yanzu Allah ya sauka mata farar da cikakken kwanciyar hankali annoba ya faru sai ma Umar ya rubuta mata wasiƙa sai yake ce mata wallahi akwai wata matsala ko da ina neman ka dan Allah ta sauka ko kuma kika na ta same ka kai ka ko canza kaya daga inda kake da samu hanya ka zo ka zo ka same ni dabarar sayyidina Umar anan ya tsirar da sayyidina Abu Ubaida daga wannan annobar da ta same shi domin ya san kullum fancin sayyidina Abu Ubaida kuma Abu Ubaida kan jabarin a cikin musulunci a wajen musulunci wanda ke shi ne wanda mun san dai adalci sayyidina Umar da tarihi da man adalci da tarihi da na gudu amma da yake da gidan Abu Ubaida a kan sai da yake da shi daidai yanda idan kun lakin gida na abubuwan da na gida da ake ajewa dan su sautin jikin da sauran su yake ana ai abin da ya faru kana turo nan sai ne gida ji sai ne gida ji ɗaya na haya ɗaya fa mana sai gida sai da duk wani abu mai kyau na azza na komi da na gida masu kyau da na saya sai tura wannan fa mana hausu ba na barin su a wannan gida ina turawa na dawwamanne ko wancan wanda ne gina, saboda haka sai ka ga wannan gidan haram babu komai a yana mutum gidan sa na lahira wanda ba wannan mutumin yana cikin mutanen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa alfikir da aljanna yana cikin da manzo al-ashratul mubashshiruna bil janna amma duk da haka yace yi shi kenan tunda manzo Allah sallallahu ta wasallam da aljanna da rayu kamar ma yanda mutane ke rayuwa ba wai ma ya shiga cikin abin da Allah ya hana ba a'a ya rayu kamar sauran mutane cikin abubuwan da Allah ya halatta da yadda ba aka wato ya zama mai tsananin tsari da kudin duniya sura da duk mai tsada irin wannan ba wanda ake wasa da irin shi ba sura da sai kan Allah ya sauri ya aika masa ya tazo da zai bane shi ne dukkan sai kan Umar a zuciyarsa shi ne shi ne daga cikin wannan annoba shi kuma yana gani sai ya mu'mini da Allah sarkin azirul mu'minina yana son na gane abin da yake ba. su a koma a ga musu don Allah ya kauce wannan asmar da yake ya yi hakuri abin da Allah ya rubuta ni ba zan fita ku bar radiya na talakawa na in fita da na ni kadai in tsirar da na ku bar talakawa na cikin wani abu kuma sannan akwai muhajiru na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai al-ansar na sahabban Allah in ni an fita da ni kadai ne haka ba ta sai dai a haka har ya koma zuwa ga Allah a wata riwaya da an ce ya ce sai ta kuma to mun tsara da ina da kaddara ku gudun makaddara zuwa ina sai na mu yake ta da ba ba ta so da baya a babu da sai mu ka kala haya a babu da نجر من القدر الى القدر اي باب da kaddara ne zuwa kaddara sai na kuma kakin ji ne kware da ya san mutum ba zai iya wani abu ba sai abin da Allah ya rubuta sai a cikin da daga nan sai ka daga wannan in sai ya samu ya fita in dai ya nemi ya fita ne to ai da ma ya fita daga wata kaddara ne zuwa wata kaddara da Allah ya zaba masa shi yasa ya iya samu ya gudu wani gwamna na na na Misra a zamanin Bani Umayya ai ya faru da shi ko annoba ya tashi a gari ya ga suna cikin gari yana neman ya gudu ya je wani gari can abu da Misra sai dan sakon Amirul Mu'minin da yazo wajen ya aiko masa da sako Ita tambaye shi a sunan sai na gaske ce sunana Qalu ibn Mudrik balihu kullu mujrim ne ma dan wanda ya samu yace a a da kike da ni ba ni ba kwali ban mu mutrikin ya zo rike ni anan domin ta san suna fahim da suna tunda ɗalibin mu mutrikin ya same ni anan to duk nan ba maganin kuma rayuwa to anan yaro kula da alaƙun da halin dai a dan shi ne ba a so mutum annoba ya faru a kai faru a waje da ce zai tashi da duk bar mutane sai dai idan na tabbatar da shi daga virus ko cututtukan da ke cikin wannan annoba mubaya to wannan kuma wani abu ne daban sai kamar kan da ke cikin abin da mu rubuta a cikin cikin na Umar a wancan maganar nasa malamai suka ce sannan kuma wannan mutane idan kuma ya yi to ba ana nufin cewa wani ya yi ya zo muku Kun wanda suka zo abokan yakin sun tabbatar sun fi ku karfi sun fi ku yawa kan ku gudu ban babu dai idan ko da sun fi ku karfi sun fi ku yawa bayan da za su ji da ku babu dai ku gudu ku tira da ku siyasa sai ma Khalid kun wali a gazuwan Mu'tah inda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda uku ya nada su suke shahada gaba ɗayan ai kaza shi sai na kali da yau ba Allah ya gido da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka zo mutanen maka suna jibon da suna kurrar kurrar manzon Allah yake a bari kurrar musa yace wallahi ba ma su gudu daga abokan yaki bane a su ainihin ma masu kai hari wata dabara ce wani salon yaki ne sabo tunda an san ba la kubala lahu bi dhikri haula to babu laifi a cikin yarda mutane ala kulli halin wadannan mutanen na bani Isra'ila sun gudu an ce sun shiga ko kamar yadda aka sani da farko cewa a dalilin a mayakan ko ko a dalilin annoban ne sun dai sun bar garin saboda tsoron mutuwa sai Allah subhanahu wataala ya ce duk mutu ba kun ga gudun ma mutuwa ba ko ku zo mutuwar da kuke gudun mata ga kana anan za ta ce ku da gudu dama Allah bai rubuta mutuwan ku a cikin gari bane dama ku nan ne wajen naku mutu to ku mutu gaba wa qala lahum Allahu mutu anan malamai suna cewa alqawlu anan ana cewa wannan qaulin alqawlu tashri'i ba alqawlu lafzi ba alƙawar takwiri wato sai Allah ya halitta masa mutuwa ya sanya masa mutuwa shi ta yi sai Allah ya matar da a domin in alƙawar tafsiri to sai dai ya zama ko Allah ta ta'ala ya yi magana da shi ta hanyar mala'iku ko ko ta hanyar kudurarsa ya sa ba ya rike sai dai alƙawar ne na takwiri kawai Allah ya matar da su shine ma'anar da qala lahu Allahu mutu kaman إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له أن قالوا أن المكان فوق إنت إنت أجل إذا أجل نجي كتن سو أينا من مين لو كتن الله أي مكان أنا ما أي كان من مين الله أي مكان أنا كتير كتير كتير كتن كل هذا كلام على بس كتير وانا القول التسويني بعد القول المسؤول الله تعالى يقول kamar yadda muka sani mutuwa kala biyu kala biyu akwai mutuwa wanda ba a ga sababin mutuwa ba akwai mutuwa wanda wani ne ya gari mutuwa irin wannan mutuwa wanda ba a ga sababin mutuwa ba ana jinjina wa Allah shine imata babu wanda zai yi imata sai Allah amma mutuwan da aka ga sababin wani wawaye mu ba zara ya zama da mutuwa ana kiran shi fasiki لا تقول لي بعضهم فرار في فررتم من الموت أو القتل إلى لا تمتعون إلا قليلا وما محمد إلا رسول هذا إن مات أو قتلا فلقتم على أعقابكم ومن ينقلب على أجبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين هذا هذا إن مات أو قتل وأتى الموت akwai kasu wannan ya yi da wani sabani yawa a cikin kalam a hadai babu lokacin tafsirin ba a cikin babu qada wal qadar ala kulli hali wa tamautu anan shine mutuwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara wa bawa ba tare da wani ya ga dalilin wannan mutuwan da irin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ba irin wannan na wanda wani bawa zai zama shine dalilin. kuma a yawon sai Allah kuma ta layara ya shiga wannan malamai sun ce wani ne daga cikin annabawan Allah ya yi da su da rijiya ga cikin dubbai da amma da ke kusurin abin da ba shi mamaki sai ya fado a kafirinsa duk wannan da za a yi rayu kuma wata rana ba za su rayu ba ya kokon rayu ba ya kokon rayu amma dai din yana mamaki mutara za su dawo su mutane sosai sura da Allah subhanahu wa ta'ala zai ce shi nan barma a ce ku a gaban ka albarkacin ka saboda wannan kafirin da ke ba da zuciyarka an ce sunan kan to amma kamar da yake magana jiya kanin ku sai kan suna da sauran su ba abu ne wanda yake da muhimmanci a cikin ka fara tarihin alqur'ani ne jama'a sai Allah subhanahu wa ta'ala ta ce gaba suka ci gaba da rayuwa har zuwa kadarin da Allah ya kaddara musu na asali sannan kuma suke mutu al-mautu fi qabiyya wa da mutuwar da Allah ya rubuta musu na farko wannan mutuwar da ma mutuwa ce ta mutuwa mutuwa ce ta aya ce ta mutuwa to da ta mutuwa yake. wasu malamai kuma kamar Muhammadu Tahir ibn Ashur sun ta ba dan ta ba mutuwa suka yi ban mun lawo mutu Allah ya ce da ya kai daga mutuwa kuru kuru ga su sun san ba wani kuma makawa sai mutuwa sai Allah ya raya Sai bari sun mutu ba sun san an sai lokacin da kada da kulubul hanajira to amma sai Allah ne kace sun ba sai ya bar su rayu to ko dai wanne ne Allah ne iko ne akan kowa fa qala Allahu mu'tikum ayahu inna Allaha la fadlun 'ala an-nas Allah subhanahu wa ta'ala ne sai kuma ai Allah ne falala ne ga mutane don me domin mutuwan nan da ya kowar da yawa saboda aka dan in Allah na so bawa da falala sai ya ƙara miki wani abu na ni'imar sa a cikin mutuwansa sai ya yi masa dalilin da mutuwarsa za ta zama ta shahada ko ko ya zama a wajen jihadi ne na ɗaukar kalmar Allah ko ya zama kama wata annoba ce Ko ya zama a'a gobara ne, ko ya zama a'a gari ne, ko ya zama a'a ciwo ne irin na da yake kulla mutum waɗannan da wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake mutum da shahidai. sai ya zama ya sami ƙari shi ne falala inda dai mutuwan za a mutu to shi da ƙara masa da falala ta aiki wani abu wanda mutuwan zai da shi ba da kuma inna Allah la yusabbihu 'ala an-nas wannan falala ne babba amma duk wadannan abubuwan wanda suke falala ne ko mutuwan sai ayi dan adam fara su dan adam fara su fara su ce ya mutu ta dalilin sayan wadannan abubuwan ya fito da mutu ta wata hanya daban ba su ba wanda yake ganin kamar ya sauki shi alhali kuma kamar lamba mutu sai shi ma ta da gairi tafarra'at al-asbab wal mutu wahid a karshe da mutuwan da guda ɗaya لكن إن الله لذو فضل على الناس الله سبحانه وتعالى يوم فللاه أكون مساني ولكن أكثر الناس لا يشكرون في ذلك نعمة جوا فاتو بوجيا ثم نسمع أن الله أن فلل أن الله سبحانه وتعالى يموت أتكن أبو كون ذلك أجر أمسك الله أعلم وقال الله وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم الله سبحانه وتعالى يقول iyayi domin ɗaukaka kalmar Allah su jihadi don ɗaukaka kalmar Allah kuma ku sani lallai Allah ne shi ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala masani a ƙatala a nan ina son mu kalle shi tun daga madarsa ta larabci Allah subhanahu wa ta'ala bai ce waqtulu fi sabilillah ya ce wa qati shi kuma in ce ka fa ala ala rabbi to wani abu ne da ake cewa lafazi ne na mubawa wani yayi maka abu sai kai ma ka koma kana rama abin da yana sai za ke cewa ya ci amfani shi gaba ɗayan shi na fara kai saboda kalmar ma a cikin larabci ɗaya tana kana nufin wani yayi maka ne ke kama ya to in ka ga cikin alarabci da wannan siyaki kusan ne ta ɗari ko ta ne bisa ɗari to abin da kuke yi wani yayi ne wani ya mayar ko ta baraba ta kataba duk wani abu da cikin shi ga wajen ala yana nufin an yi maka to kalle kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana karara a baya kafin nan wajen kuwa za mu ya ta da yake wa kafiri sun da lillahi wa alamu anna Allah sami'un alim a baya Allah ya gaya mata to da haka kuma Qur'ani kamar da muka ce yana cika sunan sa ne da haka ba a maimaita maka abin da aka faɗi maka a baya wa kafiri sun tabi lillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu yaya dan Allah ki yaki dan kawo kalmar Allah amma wa za su yaya waɗanda suka yaƙe kuka da Allah ne kuma miki yaƙe wala ta ji kada ku wuce iya ta ku yaƙi, wanda ba ki yaƙe ku kada ku ta da an ce ta addanci ko inna Allah inna Allah hadda hududan fala ta ta ko kada ku wuce iyaka ku kai zuwa ga yakan wanda shi ne yakan ku qadir fi sabilillahi alladhina yuqatiluna da suke ya ku to ku yakan su amma kada ku ta'addanci sai da Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya wa ne tabbi ne ko mun da yakin nan tun farko yake saboda ana ga kan su ne da suna zaune ba a yi musu mu'mini da drama an yi ce faruwa na yakan su ba a yi musu mu'mini drama ko har sai da aka wani lokaci da Allah ta gara ce udina lil ladina yastaqimuna bi annahum zulmun wa inna Allah ala nasrihim laqadir ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوا أول مرة أتحدونهم فالله أحق أن تحدوه إن كنتم مؤمنين shin ba za ku yaki mutanen da suka karya alƙawari bayan sun yi alƙawarin zaman lafiya da su suka warware alƙawarin suka karya sannan suka dage suka kokarin ko sun cutar da jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun fitar da shi daga Madina kuma alhaji sun suka fara yaƙan su duk farko wannan ba ai dukkan nan da za su sa kuma ku rama ku yaƙin sun gama haduwa sura ta ku rama sai ku yaƙe ko da a da jihadi a musulunci yana da asali tsakanin masu kokarin da sun cire kun wanda babu jihadi ko saboda haka suke sabon annabi wanda ya cire jihadi daga musulunci suna da yawa har a Nigeria suna da yawa karfi har a ƙasar nan kuma annabin ya zo turawa suka taimake shi ya cire jihadi daga jihadi asali ne a musulunci amma jihadi ai da aka kira jihadi a mutum musulunci kasan da suka ce taimake shi kira jihadi su ba su kira ministrin tsaro ko na yaki a cikin tsawon su ba ba su kira kwatattin makaman yaki a cikin kwatattin su ba ba su kira tsere-tsere da sana'ar da kayan fara kai masu yawan su kwatattin su masu yawa yana tafiya a cikin zamanin tsaro na duka ba yaki ake ko amma suna son su gare kuma wannan jami'in da cikin al'umma musulmi wannan ba asali bane ba adalci bane jihadi asali ne a musulunci amma yana da jawabi kamar yadda za mu sani yana da shiru, yana da abin da ake nufi yana da abin da yake sa sai da shi ne mai da martani ne a jihadi a cikin addinin musulunci wato idan aka yaƙe ku aka hana ku zaman lafiya aka hana ku kuni ku fara kanku kar ku zauna a cikin وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين sannan من nan kuma har yanzu talatin ne ina yawan faɗin wannan talatin akwai jihadi wannan wakati a hanyar Allah duk imam Malik ba yake sabilillah kabira a ai da yawa fi sabilillah ta da yawa ba ma ta yawa to amma ya sai ne kawai to har yanzu kuma ya ci fi sabilin layin makami ne na kafa a cikin makaman jihad dan daukar kalmar Allah jihadin kala biyu ko a cikin Qur'ani بعد ذي حاجة في سبيل الله لا يتوقع الصعب من المسلمين غير كل الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على الخالدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على الخالدين أجرا عظيما. wannan jihadin fi sabilillah kenan to akwai jihadun fillahi akwai jihadu billahi wannan kuma yana gaban aljihadu fi sabilillah aljihadu fi sabilillah shine dauka kalmar Allah har kai da yaji jihadu makami to aljihadu billahi kuma shine zara zuciya a karkace ta ta zama ta Allah shine a wanda Allah ba da lafiya mana wajahidu billahi hatta jihadu واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج نفع أبيكم إبراهيم وقال بيت الله حق الجهاد wannan shi shine hakikani jihadin billahi shine jihadin jaran duka ko da yake hadisin mazamma ne jihadin asghar ila jihadin akbar ke inganta ke inganta wannan aikin kitab amma ma'anansa ya inganta saboda wannan ayar da zai an ka jihadi wannan shi shine babban jihadi da ga yanda ake kawara musulunci kamar addinin yaki wannan zalunci zalunci addinin musulunci ya shar'anta yaki aurare ko uku na farko dan kare kai لأن النبي العزيز الجهر ما زكى فلا صد عدوانا ورد ضلالا فكيف نبي إذا aka kawo da'awa dan isar da da'awar musulunci sai sarakuna almalau suka hana ai da'awa suka hana harkar musulunci sai aka roƙe ka ce to tun da kun hana ku ba za ku gidan ba mu yadda to ku ba mu ku ba mu dama ku isar da musulunci da talakawa da sauran mutane da ku kun gidan ka ku ba mu isar da addini da mutan sai suka ce a'a ba za mu sani ba ba za a bari a isar da musulunci ba suka yi fastin mu'mine da isar da kalmar Allah to anan idan an cika wasu zarurka to babu laifi a isar da kalmar Allah ko tsawon fitar wa mutane da musulunci amma asali shine fitar da musulunci muna yawan ba da kusan bayan Allah da suke inda ne da abin da ya faru da su a zamanin da aiko hanya ta uku ce idan aka samu wasu masu rauni ko wanda suke da alƙawarin na zaman lafiya da musulmi ko ko a dai kawai haka nan ana cutar da su ko musulman ne kansu ko masu alƙawarin zaman lafiya ne da musulmi kamar dalilin farko makka kaga an yi farko makka ne saboda akwai ilaba na al'ummar musulmi wanda kafiran makka dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne musulmi kafiran makka amma sun ce sun saka wasu kafirai ɗan uwansu wanda suke da alƙawarin zaman lafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da taimakon juna su waɗancan sura ta Umar Allah yake sai a taso a zo a taimaki a akan mutanen Makka to irin wannan idan ya zama an cutar da wani wanda ake da alƙawarin zaman lafiya dan a taimake shi ko wasu في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا آه. kaga wannan idan ya zama da masu rauni cikin jama'a wanda suke bukatar taimako to ana yaki domin a su waɗannan su ya ana ko ya ce guda uku amma duka zamu ga ya ake kuma yin su ba haka nan kane kawai suke ne wata tsara wata kungu ka hade su ke nan mu kawai mun kace zamu ba da yakan mutane ko ko zamu yi kafanin su shi kenan duk wanda ne ko su ba mu yi da zamu mu yakan da sauransu wannan gaban shi ne da mu وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يخرج الله والله يغفر ويغفر والذين من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط واليه ترجعون Allah subhanahu wa ta'ala ce wani ne zai wa Allah rance rance ne kyau sai Allah ya lindinka maka linkalin ce masu yawa Allah kuma shi ne mai rikewa kuma shi ne mai kashi shi ne mai ka ana wa shi ne mai bada kuma zuwa gare shi za ku koma gaba ɗaya anan man dalladhi yukridu Allah qardan hasana ala ramma ya karanta tayyibati kuhu qira'a ina karanta tayyibati kuhu qira'a wata kira amma tayyibati kuhu ita qira'a wani din wani ne zai bai wa Allah subhanahu wa ta'ala ranci sai Allah ya lullunta masa wannan abin da ya kai wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan abin ya haifarwa banu Isra'ila mutane har da ke a ai ga ina ma ai cewa zai ba Allah da sai alaman Allah ma wanda ya zubi Allah salaka ne shine zaka ga Allah yana cewa la tattabi Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha basirun wa nahnu aqiya sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya bi ghairi haqqin wa naqulu dhuqu azab al-harim Ah. wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ji abin da suke faɗi ba ta gani ba sai Allah in za a baki in za a baki yanda ake baki shine ka wa bawan in ka baiwa bawan Allah to ka ba Allah sai ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗa mu da mu da wannan da zai ba a cikin ingantaccen hadisi abin a bayyane yake Allah yana cewa bawan ka bawana na yi rashin lafiya baka je ka dai bawa na na ruwa baka ciyar da ni bawa na na yi kiraici baka tufatar da ni ba Allah ne Allah ya ji kowa wadatuwa da shirka a kansa Allah ya ji kowa watan in a hada shi da wani sa Allah ya ji kowa sun almagana wanda suka fito da shi a cikin janarin sa amma duk da haka yake magana akan kansa da irin wannan lafiyar hadisi inda take na yi rashin lafiya Kaka zo ka ji sai ka zo da cikin ya ubangiji Allah ya zo da rashin lafiya yace baka tuna bawa na wani ya yi rashin lafiya ba an sa, ka je ka dai zuciya ta same ni a wajen to saboda haka wa Allah subhanahu wa ta'ala shine baiwa bayin Allah wanda mutane da yawa masu neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala suna kuskure wasu daga cikin hanyoyin yarda zai yi muka tashi da kiyamun laili tsawon dare duk farkon dare har asuba kai kun duk ba bani amma mutumin da yake da biredi daya ya raba ya baiwa mabukaci rabi ya ci rabi ya ci talaba wajen Allah mutumin da yake da mata guda ɗaya ya raba ya baiwa mabukaci rabi ya ci da ya ci talaba ina yawan gaya wa attajirai suna alhamdulillah yanzu Abuja ba da ya zama mauba duk alhamdulillah kawai ka tabbatar ana azumi in da yake mutum da rana ta ba shi abinci sai ma ka san abin da kai sun shi insha Allah wa ana azumi amma da a da a sun kara da wannan azumin da suke yi abin da za su na rana na ta da rana da su ba a ranar sai ya dauka ya ba wani almajiri da shi ya yi azumi da shi ba sai ya dauka ya ba wani mutane Abincin ka na rana an bani wata fuska kuma bana gajiya da mai tsada an ce wasu jama'a a Amerika sun kai kamar mutum mai biyar sun tsara wa kan za ki rika azumi sau ɗaya ruwan azumi sau ɗaya a wata tare rana ɗaya amma yadda suke azumi su sun da azumi sun ci ne da kin sha to kuɗin abincin su na safe da na rana da ba su ci ba za su ba da akalla dala goma akan wani aiki da suke sa a gaban na addinin su ko na addinin su ko ma dai ne na su da suna farawa ne kowa zai ba da dala goma na addinin su na wannan rana tun da shi ba to sai su fara su da sun kota suna aje dala miliyan 50 ta wannan mu kuma a don tattausayi sai ya zama azumin mu da dukkan ne na ƙara ma sai sanan su kaga an an karye hikimar azumi guda ɗaya a nan sannan kamar yadda suka ce shi azzaju shi kala ta haɗa ma da abinci dole ta yi azumi kawai ko ibadar shi ke da zai ina jira azumi amma shi ibadar ta da Allah ya fito shi ne ya ce taimaki kimar. ya ba wanda ba ne sai ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana dawa mutumin da ya kwana yana koshi makwabcin shi ya kwana yana matsar ciki cikin yunwa fa mu kuma mu da ku sauran dai a cikin irin waɗannan hadisa da hadisin matar da su kun mun sani kana tula ma ma'anan hadisi ne suka ce mutum ne ta azumi ta sallah ko saboda an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana azumi kullum tana sallah kullum cikin dare amma makwabtanta ba suna ɗan cutuwa ba yake karbutu Allah ya kare da haka dai anan bai da Allah ba su shine a bayar a cikin wani abu na daukar addinin Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ta ta'ala ya amfani da bada bashi anan akwai harajin akwai sadaka da ya kuma yana da maji? in Allah ya kuma shi na bayar Allah ya kallon kamar da ya bayar har sai ya yi bakwai مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يبارك من يشاء والله واسع عليم idan mutum ya ciyar dan Allah Allah zai ninka masa hadari bakwai amma idan ya ba Allah ba shi da shirin ba ma iya saboda ne dan Allah mana fikon fikon ba shi wani lokaci akan kyauta kyauta da sadaka suna da lada ne yawa amma baki yakan fi su lada abin da yasa shi shi ba a bai wa kowa sai mabukaci sai wanda yake cikin bukata kana ake bashi bai. dan mutum za a yi cikin bukata ba zai zo man baki ba shi ko kyauta za ka ɗauki shi gaba wanda ba ya wadatu daga wannan abin da za amma duk abin da kawai mutum baki to yana cikin bukatun hajji to da haka ka zama man farraja al-muslim ko al-mu'min kurbatan min kurab dunya ah na farko ne na biyu bai akwai farkon wanda ka baiwa a cikin dogara da kai wannan ne empowerment ko duk da ka ga baki sai dai kwanta a kan kudi amma duk ka ce baki ka baki tunanin da mai hankali ne kullum ya zai yi ya iya kula wannan kudin da kula kuma ya dawo maka da a akan lokacin da kuke yi alƙawari to da ka yi ka karɓa shi kan dogara da kai sabanin wanda aka ba kyauta bai san wahalar kuɗi ba wasu yawan mutane da ba su kyauta za da sun kowa su kudi ba ka amma idan mutum san baki aka baki to zai kuke da kula saboda kaga ya zama wani nau'i ne na yasa malaman iktisadul islami sai sabbin da al-iktisadul islami suka kirkiri wani nau'i na baki ko da al-fardu hakan daga wannan aya wanda lazi yuqridu Allah farqan hakan sai kirkiri wani baki ko da al-fardu hakan an samu ne daga wani mutum a tajin ina san a bangala da yau Muhammad Muni wanda shi biloniya ko ma sai ka fitin nan fadi a cikin gobe ainihin abin da yake bukata dan dubban daloli ne kai amma kawai shi kawai a cikin gobe al'aluma ne ko suna da dala biliyan kaza biliyan kaza a bankuna sai tsara to maimakon aka bari wannan kuɗi in tsara yanke zan yi shine aka sami wannan microfinance bank din duk da aka yi adina ko wannan tsarin na bari in tsara wannan dukiyar nawa in ka bai wa mutane bashi talakawa suna juyawa suna dawo sun tafi suna ba wasu biliyoyin dola su ke nan sai ka ba musu dala hamsin dala ɗari ya juya ya dawo da su a ba wani kuma shi ma ya juya haka kuma da yake ne da tsari da ikhlasi da tsari da ilimi don mumini da yawa irin wannan matsawa wasu attajirai suke amma ba wani mutunta da an ba mutum shi ke ya bace duk da zai nuna maka kuma bukatar ka an ba shi shi kenan magana ta kare wa hada sai ya sa ya ta kawo Allah ya kare to ala kulli halin a wannan shi ake cikin sarbu hada shi da za a bai wa mutum ya dawo da shi ba tare da an sa musu ruwa ba to sai Allah yake duk da kawai da daga ruwan nan baka ce sai an kara maka kaza ba to ni a waje na zan lullun fa maka fa yubadu lahu afafan كثيرا فالغالبونه أصحابا كثيرا الله يكي تميزا لمن قامك ومن تسير كباير wannan shine ake cewa al-fardu hasan malamai suka ce kuma har yanzu al-fardu Allah gaba ɗaya ba zai zama mai kyau ba zama ta hanya ne ko duk da ba a ka yana mai kyau ba za ta zama alƙambo hakan ba dan ka bari in je kawai shi ne in ga fatan gurin al'umma ko in ta haɗa su ta hanyar shubuha sai in ina taimakon mutane malamai suka ce ga ma ba ka tara kuɗin a shubuha ba ka bar mutane da wahala ya ji alkhairi da ma ba ka ɗauko kuɗin shubuha ko kuɗin haram ba ka bar mutane da wahala ya ji alkhairi a ce ka ce bari in ɗauko haram saboda Allah ta'ala ta yi لا يقبل إلا صدقه سورة أبو غزيز ما الحب العسل لا سيادة ما سيادة من أرض تركتشير كثير من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويكسب إذا كان هذا الشيء وانقما كفبعد wannan zuciyar nasa kan kan kana ganin kaman karata Allah ya ce sa'a ba haka bane Allah ya jidu wa ya Allah kamewa ya ana shine da mai kuma ya yarwa dan haka wannan abin da ka bayar in Allah ya so zai yalwa da mutum sai malamin suka ce kalman zakka da kalman albarka yawan su daya a cikin alqur'ani dukan su da kalman zakka da madan ko da kalman albarka da madan ta duk sun zo ko talatin da biyu ne a cikin alqur'ani kamar da ana ce maka in dan ka bayar da zakka to Allah zai albarkanta maka wannan dukiya in dai ka ce maka ka bayyana domin sai za ka ba mu misali a gaba da ke gudu kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce maka ba shi zaka dace amma sai kun ta san wannan ba shi dai kayan Allah ne gaba da shi to sai aka ba misali da mutum da zai je dauki bayan masa ya bi ne a kasa ya yadda wai kasa zaka iya fito miki da nishin abin da yake ji da sauƙari ba ya yarda da ke ce dauki wannan kayan makaran na ya ce bari je dafa shi ba saboda ya zai je ji ne aka kai rubu sai ya haka sai ya ya ce da duk ne aka kai yana jira wani lokaci ka fannan ka dawo da minti abin da yake saka to ina da idan Allah subhanahu wa ta'ala ne kaza sai sa kuma sun ba bai abu dahda an ce a kan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke ajin wannan ya sauke wannan aya abu dahda yana da gonaki guda sai ne so? na dabi sai kuma mai ɗan rauni sai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi ya ji manzon Allah cewa akwai wa Allah yace yanzu Allah na bukata ban sako yake sai ba Allah Allah zai biya ka a lahira ya ina da gonaki sai ne kai ina son ka bari sai kuma dai ga sanan dai sai wannan na ba Allah rinkon wannan gonin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kai kuma ka sanci wannan kan ni min irfin rijahi wa baytin fitahi fi jannati bi abi dakka yace kaman na ga sunan ba iyaka itatuwan dabino sun sassauko irin wanda kuku ku hadariya ne da gidaje masu yalwa masu faɗi a cikin aljanna Allah ya kana wa abu da adani da iyali domin da yake wajen matar tana cikin gona ce mata ya umar da ga ta amsa ya ce ta fito daga gonan nan da sauri ya ta ji a hannun ya zama ya Allah na baiwa Allah ce mafi aikata ya abada sai madalla da wannan kasuwanci da kai kasuwancin da ya yi shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalin sa da ɗaɗansa duka Allah zai ya musu da gidaje a cikin aljanna to haka dan mutum da bai wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala zai lindin masa abin da ya Kuma ana son mutum na bayar daga cikin abin da yake ba ce ka bada duka abin da yake wannan makami makami ba shi kenan ka faɗi wannan kana da kan shaguna ko guda biyu suka koma su ka bayar da kai dan Allah ko kana da motocin ka ko wani abu a gurgurdan imani kaga sai ma Umar ma da ya ja ya ja Allah ya kara masa yarda Allah ta inda ya tsaya yake ban kara ko wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi sadaka ayi sadaka sai ta Umar yake ban kada da Abubakar ba amma yau zai yau sai na wuce Abubakar ya tashi da ke gida da sauri ya raba dukiyarsa duka abin da ya mallaka ya raba biyu sau korai ya kawo manzo Allah ya ce manzo Allah ko kuma ya kadar yace na bar muku yace Allah ya albarka kan abin da manzo Allah ko kuma ya kadar yace na bar muku Allah da annabi Allah da annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai na Umar yace an ah, an ah, an ah, a to ban kare gasa da sai na Abu Bakar da yau da ya ta har ana mutane wala ta kare da mazmuda da tilabu mutuba wala ta kuta kullum ba kadani ko wani kuma ya saka ya bayar wani ba ya ce lokacin ma da hakkun ciwon ka kadani wani kuma ya bada duk abin da ya mallaka ya ce ya ba Allah sai ta ina yawan fadi shi da kallan da kake ji ana rukun kuce na dukiya minimum abin da ake nema ne mafi karanci na zakka idan mukamin yayi gaba ji wata kasa na ga mutane da ba su ke za su yanzu wani da ga kan wanda kuke yake ba ma ya wuce kuke yake ba da sai ka ji da kan shi ke wani kuma sai a ce ya kai ruwa yake ba na je na ga da kuke na wanda ya ba da duk na san da ido na na dan na rayu da wanda ya bada kuma biloniya ne ba wai almajiri da ne irin irin ne da attajiri daga cikin dukiyar da aka gina wani complex da yake sauka da yake Joburg wanda ake kira Mozambique complex daga cikin wannan dukiyar da ya bayar aka gina wannan complex din wajen dala miliyan 50 ba ba ta jiri ba amma ya da duka shi yake duk abin da ya wallaka ya ba Allah kawai abin da yake so yana da wata university da ya gina yake abin da yake so a ba shi ɗaki ɗaya a university da kauna kuma a rika ba shi abin da zai kullu ba da ranar yamma kamar yadda ake ba sauran ɗalibai ya ce yi kafin a ba masa kar a rahana su wannan daga cikin dukkan da ya bayar dan Allah sai ga wannan da haka makami makami ne na dawlatin Rasulullah a kan hasana فيضاعف له أصحاب كثيرة والله يحفظ ويبسط Allah subhanahu wataala a wannan yana da cikin sunayen da cikin za ga sunayensa a watan al-awwalu al-akhir watan duk asba yana hadawa al-zahir al-batin haka a duk al-mutin al-mani'u addaru annasib haka wato wannan yana da wani ma'ayi ne na suna mai zaman kansa domin sun ba ɗayan ɗayan ba zai tsaya ba to haka sunayen Allah subhanahu wa ta'ala suke ba kuma su tabiya su sunayen da a cikin alhawali na'am ألم تر أن الألم من قالوا you.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 Allah قال هل أطيب كنت كتب عليه من كتاب الله كتاب من كيف كنت كنت إذا أدى ركو دامة ياجي أدى فرصة دامة ياجي أدى ركو أدى ياجي واجي أتوك كما كتاب لا يجب أن يكون ياجي suka ce wa malana Allah na fatula fi sabilillah ya za a yi da zai yaki dan Allah ba wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina alhali an fitar da mu an da gidajen mu an raba mu da ƴaƴayen فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين لعل يفرض أن كانوا في عيشة كيف نستطيع بعيشة sai ɗan kaɗan daga cikin mutum ne suka yaƙi Allah subhanahu wataala kuma yana sane da masu cutan kawunan da farko dai ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Bukhari yana cewa la tatamannu liqa'a al-adu hadisin Abdullah ibn Abi Awfa ko wa sallallahu alaihi wa sallam fa ila la tudmuhu fasbiru kada ku nemi yaki ku ce mu muna son yaki muna son yaki ku ce Allah ya ba mu zaman lafiya kada ku nemi yaki ku ce Allah ya ba mu zaman lafiya amma idan yaki ya ce to ku yi hakuri ku fara shi ne wani sai ya lafi mu ku waɗannan mutane da sun gani Isra'ila kuma suna da tsawo amma za a ci gaba da wani ba sun san ayoyin da za su je wannan an yi sabani da yawa amma dai masu yawa sun tafi a kan mutanen wani annabi ne an yi sabani a kan wani ne annabi wasu da ce kristin sunansa wasu da ce tambayi sunansa wasu da ce yusa sunansa to koyaya ne dai shi ne ismail ba ma ba na nufin da dan Annabi Ibrahim ba to alhamdulillah halin da kowa ne mun farki ajiya gurgudun bayani cewa wannan ba muhimmi bane a alƙawarin Qur'ani wadannan mutanen suka ce wa Annabi su ba a aiko musu amma ina son a mukuda da yayin kalmomi a farko suka ga in asana malikan mukati su ka amma daga baya sai Allah ma ta lafi mun da kala Allah mun da Allah da ba ta lafi kalu kamar ka kanu anna yakun wa hum ku alaina wa lam ahudu bi muslimin wa lam yutu ba'd min al ma qala inna Allah astafahu idan ku inna Allah astafahu alaykum wa ba'da wa kuntum fil wallahu yusmi'u ka hinan ah so suka ce a ba ku kuma sarki ma'ana a ce ba a yaki sai da sarki duk akwai annabi suna da annabi amma annabi kala biyu akwai annabi annabi ne mursali annabi amma shi mutum ne kawai shi ba jagoran yaki ba shi shugaba ne a wajen ibada ba shugaba ne na zamantakewar rayuwa ba shi kuma yaki ba a yin shi da daula sai da dari sai da kai tabbatacciya da jagoran da kaza ba da zai zama kawai sai zama hayaniya da fitina da tashin hankali amma in da tsararriyar ce wato sun ce ne to mu muna son a samar mana da tsari na ce na daula suke suna da annabi kuma suna da tsari amma tsari da kai tsari sura ne tsari shawara ne manya su ba da shawara a gina a abin da suka ba da shawara don ka ce suna sun su ci ka kuma suna son koma irin wancan tsarin na daula na sarauta don kuma su je su yaki don su ba sarki ba za a iya yaki آه الذي يجب أن أقول لكم كتب عليكم الكتاب الله سبحانه ce kun ko kusa kuma a rubuta muku yakin a farkanta muku ya zama dole a kan ku kuma ku da ba a daura muku sai ba ba san bawaye ne Allah subhanahu wa ta'ala ya daura muku تكلفوا من الأعمال ما تشركون فإن الله لا يمل حتى تملوا kullum ana san in za ka ɗauki aiki ka ɗauki gwargwadon shi ko kuma kada ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa da ruri ma da rasul ku tsare ni ina tsare ku kada ku kika tambaya na da kuma tambaya na Allah zai mai da abin wajibi akan kuka kullu kuma Allah zai tsare ka ka tsare ni kun ce maka ku ji ba ko إذا أمركم الله بشيء فآتوا منه ما استطعتم وإذا نهاكم عنه فاجتنبوه فعن شيء فاجتنبوه وإذا نكت عن شيء فهو حق فخذوا عن الله حقه وما أمركم الله به فآتوا منه ما استطعتم وما نكت عنه فهو حق فخذوا عن الله حقه idan Allah ya muku rangwame ya ce magana a kan abu da shari'a bai sauke ku ta ta Allah to kada ku rika tambaya cewa kuna son kuma a daura muku ba dai in aka daura muku bayan ku ku ba za ku iya shi yasa manzo Allah sai ya ce kai wanda kada ya yi shugabanci saboda wanda aka ba shi shugabanci ba da nema ba sai Allah ya ce a ce shi akan wannan shugabanci amma idan mutum ya zama nema yayi aka ba shi to sai Allah ya farki da dabara Allah ya kare waɗannan da aka suka nada kuma suna tambaya sai a nada musu sarki قالوا ما لنا الا نقاتل في سبيل الله كيف يا بدان ياكي دان الله با وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا alhali duk abin da zamu ce muna so zai hana mu yaki dan Allah mu kula ba ana nufin cewa za su fita bane dan su fara gida dan su da ƴaƴan su a'a duk abin da zai sa mu ce ba za mu yaki dan Allah ba mu da mu raka ko da ke duka sai mu koma ma Allah kuma sallan ku sallallahu alaihi wa sallam insani ku gida dai da lafiya da ta wa dun ta min diyari ba wa Allah gidajen namu da muke da kama da su muke son mu kare babu ƴaƴan namu da muke kokarin mu kare an kwace an mai da su bayi to me kuma ya rage mana sai mu kare yaki shi sabilillah annan wato akwai nufa muhimmiya a domin yaki ne tsakanin banin Isra'ila da kafirai lokacin mutanen Falastin da yanzu suka musulmai alhamdulillah suka sami izza da musulunci lokacin amani na ne lokacin sun su muka dai kuma ka ce bauta mu ko ne suke yaki da Yahudawa din mutanen Falastin na wancan lokacin ba Larabawa ba amana ne ko da su suke faɗa da Yahudawa kuma suna cika da jayi Yahudawan da har suke neman a naɗa musu sarki su ma su su yaji da amalika. To amma ikon Allah abin da ya faru shi ne sun yi sakaci Allah ya ga ba su kawo za mu gani gobe insha Allah da lokaci ya riga ya so. وقال لهم نبيهم إن آية من أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبصيرة مما ترك حول موسى وآل هارون تحميله الملائكة a ah. aka ba su wannan kabul din suka kata shi da shi suka yi wasa da shi har ya koma hannun kafirai dan a nuna mana cewa kasancewar mu'mini Ba ya nufin in kai sakaci da shari'ar Allah sai sakaci da umarnin Allah Allah subhanahu ba zai iya karfafa fatali da kuma ya fi karfin ba Allah Allah subhanahu yana da sunna kala wannan na cikin abubuwan da mutane suke bukatar su kai da shi Allah yana da sunna kauniya yana da sunna diniya sunna kauniya ce duk mutumin da ya zo daga aikin shi zai sami sakamakon aikin da ya zo daga ko da ni ko musulmi ne ko kirista ne ko bayahudi ne in ya kyautata aiki to Allah zai ba shi sakamakon wannan kyakkyawan aikin da a nan duniya zai ga ba kai shi Allah zai ɗauka. in ya ji awani a sunan tawhiya wannan sunnonin na Allah na kawun da ya tsara to tun wanda ya fice shi samun sakamako to da kai ka dauka wajen kana musulmi kana musulmi shi ke nan Allah zai dauka ka ta akan kafirai ko da ka yi adalci ka yi aiki da alqur'ani da Allah ya baka ka yi sunan manzon Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya aika maka ka yi bin koyarwar addinin na na musulunci ba zai yiwu Allah ya karfafe ka bayan ka bar karantarwar Allah sai fa aka ce ya kun kudu babban darasin da ke cikin shine wannan da a ce Allah subhanahu wataala ya ba musulmai nasara a yakin Uhud da musulmai sun ba da a ce umarnin manzon Allah ko ba a jima za a yi nasara a ce da ko an bar umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a iya samun nasara akan makiya to dan a san cewa wannan kuburin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kan aka bar wannan manzon Allah ko kai ne abu Abubakar da Umar radiyallahu anhu Allah zai iya daura Abu Jahal da Abu Lahab a kanka duk da ba su a lokacin amma na ba da misali lokacin su Abu Sufyan kafin sun musulunta to Allah zai iya daura irin waɗannan kun kun kafiran a ka idan ka bar abin Allah subhanahu wa ta'ala ya fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu tsaya a wani waje kada su tashi a wajen suka tashi da zama dalilin azima da saboda ka wannan lafiya ce hijira ko da gane ba kuma kula da cewa da taimakon mu cikin fahimtar ayoyin da su bayan wannan Allah ya yarda a lokacin ya riga ya ce babu tsaya haka nan masha Allah ba kuma tambayoyi da yawa na'am ina jin mai mota 631 LB S2 631 LB shi da ina son ko fara wani ga dai da yawa za mu zaɓi su yi kawai a ciki yi yawa a yi haƙuri da waɗannan kawai Wani ya ce an so mutum ya soke Qur'ani ko sau a watan Ramadan amma ni abin da na haddace a Qur'ani daga sabbi zuwa nasu idan na karanta sau 60 na sauke Qur'ani sai eh, ladan sauke Qur'ani da ban saukan Qur'ani da ai in kana da ladan saukan Qur'ani ne man karanta kul huwallahu sai kuma ka sauke Qur'ani kana da ladan saukan Qur'ani insha Allah amma na san ka gani yawan karatun alqur'ani ne dan haka idan kiya kun abin da ka ce kuke ne kiya kun abin da za ka kenan sai ka karanta sabbi zuwa na ta a rana Allah subhanahu wa ta'ala ba da insha Allah Qur'ani abinda ake nema shine bijintan alqur'ani saboda watan alqur'ani ah. wannan ya ce yana son karin bayani a kan wanda ya halarta su ruwa da azumi su biya daga baya ko kuma waɗanda za su biya idan mutum yana cikin ciwon da yake musulmi ne wajen ba a fara ran zai kamar tsufa kamar wata ulsa wanda da ya gaya masa wannan fa ayi hakuri kawai to irin waɗannan to su ciyarwa ne wajibi amma idan mutum yana rikin lafiyar da ana sa ran waraka ko yana kan tafiya ko mai ciki ko mai shayarwa duka waɗannan za su gama wannan azumi idan mai ciki ne ko mai shayarwa a mazhabin malikiya za ta ƙara bayan ramawa a wani kauri wato wani kauri an ce mai ciki da mai shayarwa wani kauri kuma sai a kan mai sayarwa kawai za ta ƙara bayan rama azumi da ciyarwa abin da ya sa aka ce haka saboda ita tabbahu ke ciki na mara lafiya ba cikakkiyar mara lafiya ba to sai aka ce tsaya a yanayi mafi mafi sauki gare ka karama azumi kuma ta siyar da saboda shi ma malik kullum yana son a guje ma kowane irin watan ana kiran abin sabbi gare kaga a soka kafan duk wani abu wanda ake tsoron a ke iya zama shi da dalili na in ya zama ba haka bane ya zama mutuwa tunda ba nasu ne ce ba to sai ce karama kuma ta siyar to haka dai waɗannan za su rama waɗanda alqur'ani ya ambata ya ce kamar kana yin mariban aw ala safarin fa isatu min ayyami ukhar wa ala alladhina yusiru qawluhu ko yusirunahu fidyatun ta'amu miskin a nan malamai suka kama gana a kan da ake nufi ko suka ce ana nufin wanda ba za su ci a har da ma dai akwai ta wanda babu kafin kawo ala kulli hali mutum da yake da lafiya rashin lafiyan da aka tabbatar ba maganan waraka su ba mu su ba da su ba ba ranan warkewa da a cikin kudin da shi ko ya wadata amma mutum da yake rashin lafiya da yake warkewa ana fama da warkewa zai rama wannan abu bayan ya warke ina tambayin gidajen rediyon da ake sa karatu na a baran ce dai sai kuma yanzu ina nufa ba maka gidajen rijiyon da ake sa karatu na sai da tsori sai ta tsori ne sallah kuma ni ma ban sani ba ni ma ji ne ko yadda da mutane ke ji ban san ma yake daukar nauyi ba ko ba wanda su hada mun ba ban san kuma ya ake sa kuma karfe nawa ba duka ban sani mutum ne yayin mafarki da dukkan ibadu ba ta gari da ruwan ka ba har karfe 2 da rabi ne hukuncin azumin sa sai dai hukuncin sallar da ta ba azumin ta kankana ne amma sallar da ta ba sai dai sai kai ko ina da ya yi sallah a haka dai kun kuma da riba ko kaga ya yi ne dan ni zai kai wannan lokacin da yi sallah su ba ba Allah wannan lokaci amma azumin ta kan yana nan an taba samun sabani zamanin sa akwai akan wannan matsala amma an dawo daga baya ba sabani da a wajen sayyidina Abu Hurairah ya da abu mutum da ya tashi irin wannan tashi to ba a ji an ka ba shi yara ma mana Aisha da sayyidina Hafsa ce to nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wayan da ni a haka wajen kiji da ke ko maka a haka kuma ni azumi saboda haka aka koma a ga mutum wallahi kuma ba ba ba kirkira ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amma duk da aka dai malamai suka yi ijma'i suka ce Abu Allah sallallahu Abu Hurairah tare da girmamawa mun aje hadisin ka mun dauki na sai da suna Aisha da sai da suna Hafsa dan sun ji ta ilimi a wannan fage dan fage ne cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da ke da ijma'i malamai a cikin wannan matsalar da za ta sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اعوذ بالله من الله الرحمن الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم